السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حبتي في الله أولا مشكور الله سبحانه وتعالى كتوبة وحاي نوزيمة نعافية نصحة مبكا كتانا تينا جمتاته ولله الحمد والمنة معاشر الأمهات والأخوات توكا توانزي إذي دروس takriban imepita miaka miwili pita miaka miwili ambao tuko hapa tusomeshana wa hadha fadlullah alaina na kipindi cha hiyo miaka miwili mpaka sasa tushakosa wanafunzi wetu wawili ambao ni pande ya kina mama tuliondokewa na mwanafunzi mmoja nyuma miezi kadhaa na juzi juzi katika matulab zetu pia upande ya kina mama na hizi ahdath zikitokea ni muhimu an na'tabir biha kwa sababu mwenye akili al-aqil ya'tabir bighairihi العاقل يعتبر بغيره هو anazingatia na jambo la mwenzake naye akasoma akafaidika na yale matukio yanayompitikia ndugu yake muislamu na jarat aada ya ahli alilm na mashayikh an yatadhakaru hadha al-amr jambo hili kukumbushana hususan jambo la الرحيل الأعلى eh, ni safari kubwa na baada ya hapo sasa hatujui mwingine nani aiza kuwa ni huwa anayesomesha aiza kuwa ni wale wanaosoma kwake Allahu alam lakini tu utapata faida kwamba fursa ukiwa nayo itumie kesho tuweze kusikia huyu mwalimu anayesomesha shakufa mathalan utasoma utasema ni ah alikuwa napanga hivi mimi kabla hajaondoka nipate kwenda kufaidika lakini kina la fata alawan lidhalik fursa ukioko nayo itumie mpaka lahadha ya mwisho uende kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala kwenye jada ya ile ibada ambayo kwamba wewe umeilazim na hii ndiyo matunda ya kusoma matunda ya kusoma ni ufaidiki na zile unazosomeshwa wa hadha minha na sisi kama walimu tukiondokewa na wanafunzi wetu kama hawa na wengineo huwa tunasikia uchungu sana sana hususan mwanafunzi akiwa jad zaidi na hata msishangae kwa sababu alaka iliyoko baina ya mwalimu na mwanafunzi ni kama alaka ya nasaba au ziada lidhalik ulama huwa akisema wana maneno wanasema al-ilmu rahimun baina ahlihi ilmu ni nasaba kama kizazi ni kizazi kilichoko baina mwalimu na wanafunzi wake hata kama wahusiane ni kama sasa wana uzazi washaungana maana yake hapa imfananisha alaka ya ilmu kama alaka ya damu al rahimun ni uzao alilmu rahimun baina ahlihi baina ya wale wenyewe wanaosoma na wanaosomeshwa kwa hivyo mtu akiondokewa na mwanafunzi wake anahisi kama ameondokewa na mwane au ni mzazi wake kama ni mkubwa wake au kadha au kadha hadha wazi kwa sababu alaka iliyoko baina ilmu wanafunzi na mwalimu bali sengine inaweza kuwa ni kubwa na ni nzito kuliko alaka ya wewe uliyohusiana naye kwa damu وهذا واقع unaojulikana lakini arat kukumbushana nimekusudia kwa haya maneno yangu kukumbushana tu kwamba yule anayesomesha azingatie na wale wanayosoma kwake wazingatie wote la min al-i'tibar kwa haya mambo ambayo kwamba yanatokea wa fil hakika yote matukio mawili haya yaliniathiri sana hata alipoondoka ule wa kwanza alipofariki Allah arhamha vile vile la shaka athari iko sana ala kulli hal Allahu aalam wa baada ya hapo nani Allahu aalam wala mistaki kwamba tena apiza mtu la lakini hadhi hakika murra lazima tuambiane bila hivyo itakuwa ina faida ya kusoma maana hayo ndo matunda ya kusoma ukithubutu kwenye tarika hii ya ilmu mpaka ukaondoka duniani na wewe thabit ala ilm wallahi abshir bil أبشر بالخير أبشر بالخير نا الله سبحانه وتعالى سماء واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ومن أعظم العبادات العلم هكون عبادة كبوة بزيد علم نا الله سماء موابود مولواكم بك موتي فيك وكوكون يلي عبادة وقبذيو أنا مولاكم كتك إلي حالي يكوين لنا عبادة يكو فهذه من علامات wa bisharat alkhair na hawa wanafunzi wetu wawili wote wawili mpaka walikabidhiwa wao wamethubutu kwenye jada ya ilmu na bidii na sisi kilichobakia tufanye ni bidii tuwaombeeni Mungu sana kwenye swala zetu za siri na kila tukikumbuka tuwaombee Mungu na wote mauta muslimin na maiti wa Kiislamu wote tukumbukane kuwaombea dua manake sisi pia tunaenda hapo walipokwenda wao طيب kote kwenye darasa yetu ya leo ya kitabu hiki cha alhadith ni hadithi ya 62 hadithi ya 62 ndio hadithi yetu ya leo e, kwenye masala ya hadith an-nikah masala ya hadith an-nikah ذكر المصنف وفقه الله تعالى حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال عن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابي أنزل في, في الذهب والفضة ما أنزل لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه أخرجه الترمذي وابن ماجه هي حديثي هي حديثي حديث ثوبان رضي الله عنه يونيشا cheo na manzila ya mwanamke mwema zauja saliha cheo chake na fadhila yake kwa hivyo mwanamke afanye bidii kuwa ni mke mwema kwa mumewe afanye bidii kuwa ni mke mwema ili aingie kwenye hizi fadhila za hii hadithi ili apate hizi fadhila ziliyotajwa kwenye hii hadithi asema Thauban radhiallahu anhu iliposhuka hii aya walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal wale ambao kwamba wanaurundika wanaukusanya dhahabu na fedha wala yunfikunaha fi sabilillah eh? aya mbele asema yani hawazitoi hawatoi zaka yake wanarundika dhahabu na fedha na mali lakini yale mali yao hawayatolei zaka mabakhili hawayatolei zaka yale mali iliposhuka hii aya asema thauban kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfari tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya safari zake yani katika baadhi ya safari ihda asfar walikuwa pamoja na mtume alayhi salatu wasallam ndio ikashuka hii aya iliposhuka sasa aya masahaba wakashangaa masahaba wakashangaa yateremka hii aya eh sasa ni mali gani hayo tunaoambiwa ni mali gani hayo tunaoambiwa ambao kwamba eh sasa tusichume tena mali tusichume tena mali imewashtua sana hii aya sasa mtume sallam alikuwa na masahaba kwenye baadhi ya safari faqal mmoja akasema wale masahaba zake kweli wakasema unzila fi dhahabi wal fidda ma unzila unzila fi dhahabi wal fiddati ma unzila imeteremshwa kuhusu mali ya dhahabu na fidda ile aya iliyoteremshwa yani tushajua kwamba tumekataza kwenda kuchuma kwa sababu dhahabu na fedha katika mali yaliyokemewa mwenye kuyachuma mwenye kuyakusanya ndio dhahiri aya walladhina yaknizuna yaknizuna yani jmaun kwa hiyo kwenda kuchuma dhahabu na fedha haifai sasa masahaba wakashangaa aya imeshuka leo kumeteremka aya sasa eh maana sisi mali yetu ni hayo sasa tuambiwa tusichume itakuwa vipi kisha akasema law alimna ayul mali khairun fanattakhidha basi itakao sharia ituambie ni mali gani mengine bora ambao si dhahabu na fedha twende tukachume tukatefute maana yake zamani mali makubwa ni haya dhahabu na fedha sasa ikiwa sheria itakataza kukusanya na kuchuma dhahabu na fedha basi tutaka kujuzwa tukusanye mali gani mengine tuko na ambao tuko nayo faqala mtume sallallahu akawajibu akamwambia kuna mali bora zaidi ndio ambayo kwamba mmetuma mkakusanya kushinda dhahabu na fedha na mali gani akamwambia kama atakukusanya mali kwenye ulimwengu mali yenyewe ni haya afdaluhu mali yaliye bora wewe ukakusanye lisanun dhakir ni ulimi usiochoka kumdhukuru Allah hayo ndiyo mali watakukusanya mali duniani yenye kukufaa basi lisanun dhakir kuwa na ulimi wenye kumdhukuru Allah na akasema kwa jumla ismiya liufida ad-dawam wal-luzum kwa sababu jumla fi ismiya inamaanisha ad-dawam wal-luzum kudumu na hili jambo ndio akasema dhakir hakusema yadhkurullah hakusema lisanun yadhkurullah lisanun dhakir biljumla al-ismiya dalil ala athubutu walluzum wadawam ulimi wako saa yote yani wamdhukuru Allah hiyo ni kanzi kubwa sana duniani jambo la pili akamwambia wa qalbun shakir na moyo wenye kushukuru kila saa wamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake sio moyo wa kukufuru kwa hivyo mtu akiwa na moyo wenye kushukuru huyu amepewa kanzi zaidi ya dhahabu na fedha duniani na jambo la tatu wa zaujatun mu'mina wa zaujatun mu'mina na mke ambaye ni mu, ni mu'min ana iman sasa si mushrika si mubtadi'a si fasika umepata mke mu'min mzuri tu'inuhu ala imani anakusaidia kwenye dini mambo yako ya dini na imani anakusaidia ukipata mwanamke kama huyo wewe ataka umshike zaidi unavyohifadhi dhahabu kwenye ile kasha yake na makufuli na manini eh ukipata mwanamke kama hao ndiyo mali ambayo kwamba ataka uihifadhi akthar min adh-dhahab wal fidda na hapo ndo mahali shahid kwenye hizi hadithi zetu sababu tutasoma kitabu nikah ahadithu nikah na hapa ndo mahali pa ushahidi kwa hivyo ina maana sheria imekukataza kuchuma dhahabu na fedha ukachume nini uende ukachume hayo mengine ukatefute mwanamke mu'mina saliha ukamuoe ndio maana yake ukifanya hivyo basi haya ni mali ulioruhusiwa kuchuma kisheria wala hayana balaa yoyote billahi alayki mwanamtu Allah kamruzuku mke kama zauja saliha tuinuhu ala taa na kusaidia kwenye ibada utaka eh, nini tena kwenye ulimwengu kama wallahi yani hata ukaona nini utaziona tena upate mwanamke mwema anakusaidia kwenye dini ah la shaka hakuna mali kama haya hakuna mali kama kwa hiyo ina maana mwanamke akiwa na sifa hizi huwa ni mwanamke ghali hata kushinda dhahabu na fedha na maana yake ni mwanamke mzuri na muhimu kushinda dhahabu na fedha lakini hii aya haina maana kwamba ni haramu mtu kuchuma mali kuchuma dhahabu na fedha eh ndio hadithi ibn Umar mtume alipomuuliza mtume sallam ni vipi hii aya ni vipi hii aya tukataza kuchuma dhahabu na fedha na sisi ndo mali yetu mtume akamwambia ma uddiya zakatuhu falaysa bikanz na nyuma tulisoma ma uddiya zakatuhu فليس bikanz madamu yale mali wayatolea zaka hayaitwi kanz kwenye hii aya kwa hiyo walladhina yaknizuna ni wale wanazikusanya dhahabu pasina kuzitolea zaka ndo mbele akasema la yunfiquna fi sabilillah hawatoi zaka zake hawatoi zaka zake lakini ikiwa utachuma mali kila mwaka wayatolea zaka wewe hauingii kwenye hii aya ya wale waliokemewa ungii kwenye hama kemewa wala hatuwezi kukwambia hakuna ruhusa ya kuchuma dhahabu bwana fedha Qur'an imekataza ah maksudi ya hii aya yanalengwa mali gani yasiyotolewa zaka lakini kama mtu atayatolea zaka ndio hiyo hadithi ikasema ma uddi ya zakatuhu falaysa bikanz yale mali unayotolea zaka kila mwaka hayaingii kwenye kanza ambayo kwamba kwenye aya walladhina yakinizuna dhahaba wal-fidda haingii hapo hiyo ndo maana ya hadith hiyo ndo maana ya hii hadith kwa hivyo <clears throat> hizi vitu vitatu kwenye dunia Allah subhanahu wa ta'ala akikuruzuku kimoja katika hizi au viwili katika haya matatu au ukapata yote bora zaidi yote matatu mtu apate lisan dhakir apate qalbi shakir apate na zauja saliha ala ha huyu ni mtu aliyokamilisha mambo yake ya dunia na ya akhira bila shaka na ya akhira لأن هذه الزوجة تعينه على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الطاعة طيب في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الأولى هذه الآية وعيد شديد للذين لا يؤدون الزكاة هي آية ni waidun shadidun ni makemeo makali hii aya ni makemeo makali ala alladhina la yuadduna zaka juu ya wale ambao kwamba hawatoi zaka za mali yao wamekemewa makemeo makali al-kanzi al-mutawaddi fi al aya na mali yasiyotolewa zaka yataingia kwenye hiyo mali ya kanz ambayo kwamba Qur'ani imekemea kwa hivyo wataka kuepukana na makemeo ya aya ni yale mali unayoyachuma kila mwaka yatoleza zaka hapo haitaitwa kanz kwenye aya lakini ikiwa huyatolei zaka utaingia kwenye hii alkanzul madhkuru fil aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea wale ambao kwamba hawatoi zaka zamani haya mali si yako ndiyo wewe umemilikishwa lakini umilikifu wa binadamu si umilikifu mutlakan Allah amekumilikisha kwa muda na si miliki yote amekupa mali ni ya Allah ameyaweka mikononi mwako akutahini utayatekelezea haki za Allah kwa yale mali yake ama hutoyatekeleza haki za Allah kwenye yale mali yake aliyokupa adhao si yako bwana ingelikuwa ni yako tungeelewa lakini yale mali ni amana Allah amekupa uifikishe pia kwa wenyewe ambaye ni waja wake kwa hivyo ni lazima utoe zaka na kwa sababu yule aliyokupa mwenyewe kitu nchaki kisha akamwambia tukua kitu changu hichi peleka kwa fulani na fulani na fulani kwa nini wakataa mali si yako ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa atuhum mimma lillahi alladhi ataku kuhusu zaka wapeni wapeni hao mafakir na miskini mali ya Allah ambayo alowapa nyinyi kwa hivyo Allah akayaita mali yake wa atuhum min malillah hii aya imeshuka kuhusu mambo ya zaka hii aya ilikuwa zungumzia masala ya zaka kwa hivyo mali ni ya Allah amekuamrisha utoe kila mwaka uwape waja wake kama zaka yao ni lazima utoe na ukienda ukibakhilia ukayaficha basi utapambana na moto wa jahannam wal billah kwa sababu Allah sema yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum yale mali atakwenda kutoa motoni alafu ubandiko kwenye mwili chomwe mbavu huku ziwekwe mgongoni zikuchome zile mali kwa nini kwa sababu walikuwa uzitolei zaka hiyo faida ya kwanza kwenye hii hadithi athania faida ya pili wafihi فضل اللسان الذاكر والقلب الشاكر وأنهما من الكنز العظيم حديث يونيشا فيه فضل اللسان الذاكر فيه فضل اللسان الذاكر حديث يونيشا أبورا نفضل يمليم ونمذكور الله والقلب الشاكر نموي ويكم شكور والله هاما ممويل نمام عظيم جدا <coughs> موي ukiwa وشكور na mlimi ikiwa yalhaj bidhikrillah huyu ni mtu muwaffaq huyu ni mtu muwaffaq lidhalik imekuja kwenye riwaya adhunnu fi sahih muslim au ghairi imekuja riwaya moja kwamba wataonekanwa wale ambao kwamba ndimi zao saa zote ziko mai mai kwa kumtaja Allah yani zime zina mate kwa kumtaja Allah hazikauki kesho ya kiyama wataonekanwa ala yamini rahman kuliani kwa Allah subhanahu wa ta'ala yamin الله أكبر أه؟ وتونكان على يمين الرحمن أو كما قال في الحديث أه؟ فضيلة يمتس زوجكم ذكور الله ataonekana manzila kubwa ala yamini arrahman na la shaka hii yaonesha namna gani cheo cha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na riwaya nyingine ule sahaba alikuja kwa mtume alayhi salatu wassalam akamwambia ya rasul Allah inna shara'i al-islam qad kathurat alayya mimi ahkam za dini naona zimekuwa nyingi kwangu na ibada za sunna zimekuwa nyingi sana kwangu sasa akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam zimenilemea hizi ibada ni nyingi za sunna shanilemea akamwambia fababan atashabathu bih nifundishe jambo moja tu mlango mmoja tu wa ibada niushikilie atashabathu bi yani atamassaku bi nitaushikilia ambao siachilii kabisa na itanitosheleza mimi ibada zingine zote nikishika hilo jambo maana ni nyingi ibada za sunna sasa hivi siwezi kuzifanya zote nidulisha ibada moja tu niishike ambayo itanitosheleza yote Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah ulimi wako usikome kumdhukuru Allah hakuna amali zaidi ya hiyo hakuna amali zaidi ya hiyo والقلب الشاكر نفيل فيل حديث ونشأ بورا وموي ونكشكر نا الله سبحانه وتعالى سما وما ممكن شكوره نتوازد شيء زل النعيم زل النعمة ذاكي لئن شكرتم لازيدنكم ممكن شكوره نتوازد شيء زل النعيم ويبا هيا مامبا مميل ني مامبا مكوبا أمبا يكوامبا maal asafi shadid wengi katika sisi husahau tukazitumia neema za Allah alafu tukazitegemezea ni wengine sio Allah alokufanyia ni mwingine sio Allah na la shaka hii haipendezi haipendezi la shaka hii haipendezi Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani asema wataj'aluna rizqakum annakum tukadhibun watajaluna rizqakum annakum tukadhibun mukaijalia rizqi yenu mukawa rizqi yenu munaikula kwa urongo munaichuma kwa urongo ulama amefasiri urongo kwenye rizqi hapa nini si kusema urongo alafu kupata pesa kusema urongo kwenye rizqi walikuwa wale Quraysh au jahiliya mushrikun wakipata rizqi ya mvua wanasingizia ni nyota ndio imenyesha ni muongo fulani ni nyota fulani wazi sasa wakikinyesha wakasema lazima leo inyeshe kwa sababu siona nyota imefika kwenye manazil fulani sasa wakasingizia mvua kwamba inaletwa na ile manazil za nyota na wa khairi dhaliki Allah akateremsha hii aya kuwakemea mwadanganya unapotukua neema ya mvua mkamtegemezea mwingine hii ni kukufuru ni kudanganya kwa sababu ile neema inatoka kwa Allah sasa walipokufuru hii neema Allah kawaonya na wewe ni hivyo sisi ni hivyo hivyo tusichukue neema inayotoka kwa Allah ukaitegemeza kwa mwingine riziki ziko aina mbili kuna riziki ambayo kwamba iko na sababu kuna riziki nyingine Allah anakupa bila sababu yoyote anakuletea subhanahu wa ta'ala bila sababu na zote mbili zatoka kwa Allah usiangalie ile sababu ukamsahau yule aliyosababisha ambaye ni Allah sisi ufeli hapo sisi ufeli hapo yani mathalan mfano mdogo rahisi ukiwa na maradhi ukiwa na maradhi thumma baada dhalik ukienda kutafuta matibabu Allah subhanahu wa ta'ala akatia tawfiq ukawa ni mwenye kurudi kwenye siha yako na afya yako sasa utakuta sisi tunafanya mubalagha kwenye kumshukuru daktari tukamsahau yule alomuongoza daktari kugundua ugonjwa nini na alomuongoza daktari kumwambia dawa ni hii tukasahau ambaye nani Allah subhanahu wa ta'ala kwa shukuru alhaqiqi lillah na yule daktari unapomwambia asante ama jazakallah khair sio kwamba wamshukuru kwa sababu ndo mkupoza a a wewe humshukuru kwa hilo wewe wamshukuru kwa sababu gani ule utumishi alomtuma Allah ameutekeleza kwako amekufaa hivyo la min bab yeye amekuponya fa ni'matul afiya hurudishiwa mwenyewe unaposema ah angalia bwana nilipokuja kwa daktari huyu tu amenijua chapchapu na dawa na shapoa hii utaingia kwenye aya annakum tukadhibu ni mrongo tutakwita urongo umesema urongo kwa sababu hiyo neema ya afya haitoki kwa daktari yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hadha hu kwa hivyo moyo wa kushukuru ni jambo muhimu tusisahau yule almun'im alhaqiqi ambaye ni Allah sisi twalahidhu yule binadamu aliyokufanyia yule wema ukamsahau Allah ndio alomtuma yule aje kwako akufanyie ule wema ukamsahau لا شك هي لتقصير يا مويش وكسيما وزوجة صالح مؤمنة نعم تكون يكون فايدة فايدة تاتو يا حديث فايدة تاتو حديث وفيه أن المرأة المؤمنة الصالحة أنفع من الكنز المعروف mwanamke ukipata zauja saliha mu'mina mwanamke ambaye kwamba ni mwema na ni mu'min basi jua ni hiyo huyo mwanamke ana manufaa zaidi na ni bora kwako wewe minal kanzil ma'ruf kuliko lele mali yanayojulikanwa ya thamani kuliko mali ya thamani yanayojulikana ambayo dhahabu na fedha fa innaha khairu ma yadakhiruha ar-rajul ikiwa mwanamke huyo ni mwema basi ndo mali bora uyahifadhi usikushopoki ikiwa Allah amekupa mwanamke kama huyo ndio ufanye bidii umhifadhi usimuudhi usimkere usimdhulumu hatia yake nini ya kudhulumiwa yeye ni mwema tu na wewe ndo hatia sasa umuone yeye ni mlaini na wewe ni mwema na wewe sasa umuoneshe mabavu la shaka hii ni mwanamume asifaelewa yale mali yake anayoyachuma hata hayawezi kumnufaisha kama huyu mwanamke mwema atakavyokumnufaisha wallah nitawapa mfano mdogo muelewe kwamba mwanamke mwema ni amfa kwa mwanamume kuliko mali yake na kuliko chochote hakuna kitu cha thamani Allah alokupa kama mwanamke mzuri mwema atikum methali wahid itakukurubishia kufahamu wewe waishi na mke wako مثلا بعد مدة شوية ابتلاك الله الله سبحانه وتعالى amekupa ibtila akakupa maradhi ya kukaa kichandani pengine unao watoto labda wadogo hawezi kukuhudumia au unao watoto lakini ni waasi ni waasi wanakufanyia hukuku wamekukimbia ukatupwa pale kwenye nyumba yako alobakia naye nani mwanamke lakini alipokuwa huyu mwanamke ni mwema anajua wema na anajua cheo cha mume wake na anajua dini yake ukamkuta akajifunga na mumewe akamhudumia shughuli zake zote hata kama pale pale kitandani akamfanyia akamhudumia na pengine hana watu kuja kumwangalia mwanamume amemtupa watu wake akapambana naye huyu ndo anayekusaidia ama ni ile pesa yako iliyoko kule umehifadhi haiambie ile pesa iinuke ije ikuogeshe iinuke ile pesa ije ikuoshe je kupigisha mswaki tafanya pesa mafi atakaye atakayekufanya ni kiumbe ni mtu wa karibu na wewe lidhalik utakuta baadhi nas mimi nishasikia pia ali alitupwa na watu wake mkewe alipokuwa ni mwanamke mwema sawa sawa akamshika akamhudumia huyu bwana miaka mitano sita kitandani kila shay mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa afya huyu bwana akapoa sasa ananihadithia mimi rafiki yake aniambia baada ya kupoa tukakutana msikitini akasema ah mimi bwana miaka niko nyumbani huyu mke wangu huyu ndo ananihudumia kila kitu watu wangu wamenikimbia kila mmoja hana wakati sio angalia manufaa ya mwanamke akiwa mwema hakutupi shekh hakutupi kwa sababu anajua haku zauji ni kubwa kwake anafujifunga naye huyo bwana ni hadithia niambia nikamdara huyo mwanamume nikamwambia basi mimi nataka nikuozeshe mke wa pili bwana upatie na wa pili wasemaje akamwambia sitaki hata kusikia ule wema alionionyesha huyo mwanamke mimi nitakuwa sina adabu ukienda kufanya <laughs> si hivyo si kwamba hana adabu lakini ile kuonesha ile mubalagha kwa ile yeye naye kurudisha ihsan kilichomfaa huyo mwanamume si pesa zake pesa alikuwa nazo lakini pesa hazihudumii anayehudumia ni kiumbe kwa hivyo hakuna kitu kitakunufaisha kwenye maisha yako ya dunia wallah zaidi ya mwanamke mwema anayekusaidia kwenye dini haya ni mali ya kutofanya dhihaka nayo ni mali uyadhibiti sawa sawa yasikushopoke na uyaziwie sawa sawa yasikushopoke hiyo moja pande yetu sisi wanaume hiyo ni moja na hiyo imelengwa pande yetu sisi wanaume pande ya kina mama sasa na wao wafanye bidii wawe na sifa za zauja saliha kote kuwili sisi tufanye bidii tukipata mke namna hii tumziwie tumuheshimu tumuenge tusimtupe na tutambue wema wake na pande ya kina mama awafanye bidii kutefuta sifa kama hizi waingie kwenye sababu kama hizi kila mwanamke afanye bidii ajipambe na sifa za zauja saliha na zimetajwa kwenye hadithi kadhaa ziko sifa za zauja saliha ili apate kuingia kwenye alkanzu thamin mwanamke akiwa na sifa hizo atakuwa ndio mali yenye thamani mbele ya mume wake na kwenye sheria hadha kwa hivyo hii hadithi ni dalili ala anna almar'a almu'mina as-saliha anfa atakunufaisha zaidi utafaidika sana na mwanamke mwenye sifa hizi kuliko unavyonufaika na mali kabisa kwa sababu atakupa huduma za sharia na atakupa huduma pindi wa hakutupi atakaa na wewe akuuguze uugue atakuuguza na atavumilia wa oh, wallahi raaina tumewaona wanawake wangapi wasubirifu wenye bidii mpaka kuhitimisha mume yake au akapona fa ajruha inda Allah la shakka huyo haipotei thawabu zake ziko kwa Allah subhanahu wa ta'ala na subhanallah angalia maumbile ya Allah tataajab Allah utakuta upande wa mwanamke kuhudumia mwanamume akiwa mgonjwa ndio sana ndio sana lakini pande ya mwanamume ati mtu mke wake mgonjwa amepanda kitanda amsubirie ah subhanallah wallahi tataajab utamwona ma ameshiba takuwaje bana sasa mimi ninaitwa mgonjwa kitandani nimepewa mwanamke sasa unkilete kadha kadha mambo mingi sasa mimi nikae nifungike tu bwana ah wanawake tele bwana aina alwafa iko wapi wafa wallahi mtu mwenye husnul khuluq hafanyi hafanyi atadhahi atatoa tadhhiya potelea mbali mishahawa zangu nitaziwacha lakini nithubutu pale nionyeshe wafa biluqud hii ndio ilikuwa khuluqi ya mtume alayhi salat wassalam miaka khadija amekufa miaka bado aendelea kuwafanyia wema mpaka watu wake kefi mwenyewe eh hadha na Aisha alipotaka kujaribu kuingia hapo alimwambia ah, hapo utanisamehe mimi nakupenda wewe lakini hapa kwa Khadija la sikubali alipomwambia wama eh, wama laysa laka min imra'atin ajuzatin hamra ashidqin halakat min ad-dahr منذ ad-dahr washakufa kitambo mzee mkongwe wamtajataja saa zote na mimi msichana niko hapa yani eh Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkemea akamwambia ah sasa hapo la awatni hinama taradani an-nas wawasatni bimaliha eh wa nafsiha akaniliwaza nafsi yake akanipatia mali yake warazaqani Allahu waladaha walam yarzuqni ghaira walada ghaira kwa nyinyi nyote mmemamisha mimi sijazana nyinyi ama kuna mtu amenzalia mtoto kwa nyinyi alonzalia ni Khadija wazi wafa wafa ilibakia lakini sisi ajibu na subhanallah utakuta mwanamke akiugua mwanamume akiugua faa pengine ule mwanamke maskini hata kula hawezi mume wake mgonjwa afanya vile afanya vile nakupa mimi maumbile tabia ya mwanamume na tabia ya mwanamke lakini ikhwan ma mayambaghi sisi tuwe hivi fena rahma ina rahma idha nuzi'a rahma fil qalb nuzi'a alkhair rahma ikitoka moyoni na khairi huyu ina maana si mtu khair si mtu khair wazi lakini tabia haikupi ukimwona mwanamke mwema tena si kila mwanamke akiwa ni mwema na wewe alafu fikie hali hii alafu mkimbie ah wallahi huyu ni mtu ni, yani wa ajabu angalikuwa anga mwanamke msumbufu kidogo angesema anga amepumzika na mtu zauja saliha kwa hivyo Allah Allah sote wawili tujipinde sisi pande kiume tujipinde tuwe wasubirifu na tuwahurumie wanawake wetu hususan wale wema na upande wa kina mama vile vile wajipinde kujipamba na sifa njema kwa hivyo mwanamke atakuwa anfa kwako wewe akiwa ni saliha na kufanya nini kusaidia kwenye dini akiwa ni saliha sifa mbili zauja mu'mina au saliha na sifa yake ya pili awe anakusaidia kwenye mambo yako ya dini na ni katika dini hakutupi ukiugua hakutupi hasemi bana sasa huyu kitonge hapa kitandani lakini subhanallah mimi nimesikia hali za wanaume hivi nasallallahu alafu wasatar tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala situpe nyoyo ngumu kama hizi hadi khatira ikhwan fina almashair fina alatifa na pengine yule mwanamke amekuzalia watoto shekhe mmoja wawili watatu famaridat miskina maridat eh basi ni hatia hafai kugonjeka wala haula wala quwwata illa billah na ndo kumbukeni angalia kisa cha dhihar kilipotendeka Allah akapinga sana akampinga sana ule sahaba aliyofanya dhihar huyu mwanamke alikuja kwa mtume sallam Aisha sema mimi nilikuwa nyuma pazia simsikie kinongona na mtume amwambia ya rasulullah huyu bwana amenooa mimi msichana msichana mdogo akamwambia ya rasulullah nathartu lahu batni nathartu lahu batni wathadi liauladiha siqa mimi nimemfungulia tumbo langu aingize watoto ndani yani yani nimemwachia anizalishe amenizalisha watoto karibu kadhaa alikuwa na watoto wengi mwanamke akaambia baada ya kunizalisha nimetumia kifua changu na maziwa yangu kumnyonyeshea watoto nikamlelea nikamnyonyeshea alafu nkuja nimekuwa mkubwa kidogo ankuja kunitupa hivi ya rasulullah hebu niangalie kesi yangu ni vipi Mtume sasa anambia la ara mimi sione sipokuwa uwezi kushakuwa haramu kwake. Alia maskini ya Rasulullah nihurumie na mimi watoto kwa mkono wa wengi mimi nimemzalia paka mshasa nani mwanamume mwingine atanitaka akalalamika yote haya mimi nimemzalia watoto wengi nishakuwa mkongwe nimemlishia watoto sasa nani atanitaka tena wa wa aona kama kunyampenyo ule mumeza kubakishiwa lakini mtume amwambia ma ara mimi sioni illa annaki qad harumti alayhi mimi shaona wewe ushakuwa haramu kwake maana nikwambia dhihar nikwambia anti alayka ummi she خلاص sasa haruma alayhi ndo maana Allah akateremsha hukumu sasa ya dhihar akateremsha hukumu ya dhihar قد سمع الله قول التي تجادلك في mwanamke alikuwa kimjadili mtume kuhusu mume wake akataja yale mambo mema ambaye nilimwachia tumbo langu akaingiza watoto nikamzalia nimemwachia afya yangu kumhudumia yeye na watoto wake nimemwachia kifua changu watoto maziwa watoto wake maziwa kwangu akataja yale mambo mema na mtume kumwambia ah useme hivyo nini kwa sababu atakumfahamisha na mwanamke akataja ule wema wake ili mtume amzingatie kwenye hukumu kuonesha kwamba yeye alikuwa ni zauja saliha huyu mwanaume ndo shida واضح lakini hukumu ikashuka kwamba hafai tena kurudi kwake mpaka atoe kafara ya dhihar atoe kafara ya almuhim nakupa tu mfano kwamba mwanamke akiwa mwema huwa vipi hata ukamuonesha ubaya wewe utamkuta bado yualia ahumurumia yule ah, bado uta nini atakumuonesha ihsani mume wake kwa hivyo na ndio maana sharia ikakemea vikali mtu kudhulumu mwanamke kwa sababu ni tayari wenyewe ni dhaifa utakuta mwanamke wa mdhulumu na bado anakutaka ajibu yani tataajaba watu walioumbwa ndio maana akaambiwa mwanamume achunge sana na haki za mwanamke kwa sababu yule mwanamke akisha kumzoea mwanamume hata kamdhulumu vipi atamwona baada atakwenda kwake tu dhaifa miskina na ndio sheria ikawekea haki zao kando na mtume kwenye hijjatul wadaa akatukumbusha na yote haya ashatuambia wazi kwa hivyo hakuna mtu mbaya kama mtu aliyepata zauja saliha alafu asimtambue wallahi huu ni mtu mwovu kwa sababu gani Allah amempa kanzi kubwa duniani kuliko dhahabu na fedha alafu akaipuza ile mali aliyompa Allah akayapuza rabi'an katika fawaid za hadith ambao nitakomea hapo wafihi kinyume chake sasa kinyume chake أن المرأة إذا لم تكن فيها هذه الصفات mwanamke akikosa hizi sifa mbili mu'mina na tuinu ala din awe ni saliha mu'mina na akiwa akiwa si saliha sifa ya kwanza nini awe ni saliha sifa pili awe kusaidia kwenye mambo yako ya dini kwa hiyo ukipata mwanamke ambaye hana sifa mbili hizi kinyume cha saliha nini fajira na kinyume cha mwanamke anayekusaidia kwenye dini ni nini ni yule anayekupotosha ukipata mwanamke mwenye sifa hizo mbili kanat sharran wa adarra ala rijal huyu ni muovu na ni mwenye kumdhuru mwanamume atamdhuru sana mwanamume kwa hivyo hapo atakuwa mwanamke mwenye sifa hizi hana manfaa hawezi kuwa yeye ndo anfa'u almar'a ikiwa ana sifa mbili ambazo ni kinyume hizo nilizotaja kwa hivyo ina maana kama mwanamke ikiwa amekosa sifa ya salah sifa ya wema akakosa sifa ya al-amru bil ma'ruf wa nahy al-munkar ndio hiyo tu'inu ala ta'a akikosa sifa hizo mbili huyu ni mwanamke muovu si mwanamke mzuri huyu ni mwanamke si mzuri si mwanamke mzuri kutangamana naye wazi kwa sababu mzuri ni upi saliha alafu tu'inuhu ala ad-din kwa hivyo Allah Allah hii ni kama himizo kwa wanaume pindi wanapotefuta wanawake watefute wenye sifa mbili mu'mina alafu sifa pili tu'inuhu ala dini anakusaidia sio wewe ukipotoka na yeye akutokomeza huko huko mwanaume ukienda kombo kwamba awe ah, naye tufanye tusimara moya mara moya kisha itakwisha la la la mwanamke mwenye kile ambaye mume wake la hapo hatufanyi ni makosa Allah amekataza huyo ndo mwanamke mwema mwisho yule mwanaume huona haya mwenyewe fayastahi minha akamwonea haya na akatulia na akamsaidia na mara nyingi mwanamke akiwa na tabia hizi ile nyumba huwa nzuri kwa sababu fil ghalib mwanamume pia ameumbwa kumfuata mwanamke ameumbwa maumbile kwa mwanamume hana mbinu mbele mwanamke mwanamke akimvuta huko atafuata mwanamke akimvuta kule atafuata na ndio maana imekuwa umuhimu mwanamke kuwa mwema kwa sababu mwanamke akiwa mwema na mwanamume mara nyingi atapata wema kwa sababu ataathirika na mkewe na mwanamke akiwa ni muovu Allahu akbar na ule mwanamume atachokomea kwenye uovu wake kwa hiyo mambo yanazungukia hapo fa zauja salihah neema min Allah sasa ajabu mmoja ni wanaume Allah aliwaruzuku wanawake kama hao alafu hawatambui wanawanyanyasa anawadhulumu wanawake kama la shaka huu ni mtu ajibu Allah amekupa kanz min kunuzi dunia kama hiyo thumma baada dhalika wa idharau umdhulumu humtambui pengine amekuzalia watoto wa ghairi dhalik <clears throat> kitu cha mwisho <clears throat> cha kumalizia au kufungia ha, kukumbushana au kuongezea hapa ni kwamba katika faida yake ni kwamba mwanamke akiwa mwema hata ukafa hata ukafa hawezi kuwadhiisha watoto wako atawalea kwenye misimamo hii ndio faida ya mwanamke akiwa mwema hata utakuta baba aweza kuwa pengine ni mpotofu kiasi fulani lakini madamu mama yuko imara ukashangaa mtoto mzuri ukimwangalia babake washtuke baba mbona yuko hivi angalia mtoto wake sababu gani alipata mama mzuri alipata mama mzuri kwa hivyo mwanamke akiwa mwema huwa ana maf, ana maslaha nyingi sana pale kwa nyumba yako kwa hivyo haina haja u, u, u, u, ukose kumtambua na asomtambua na wewe ukija ukimsumbua mwanamke kama yule basi ujue waikufuru neema ya Allah aliyokupa Allah amekupa mwanamke mzuri badili kushukuru wewe wakufuru neema hiyo kwa kumsumbua kwa kumtukana kwa kumpiga kwa kumdhulumu hapo utakuwa umekufuru neema kubwa ya mali makubwa aliyokupa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala wewe na maana huyo mwanamume hana qalbun shakir amekosa kalban shakira amekosa moyo kushukuru na kasoro ziko pande ya mwanamume kasoro ziko mimi sizungumzie haya pande ya mwanamke kasoro ziko lakini mtu akiwa na kasoro haina maana yeye si saliha hata wale wema wanazo kasoro zao kwa hivyo kuna baadhi ya mambo mengine ufumbi wa mato alafu maisha yakaendelea hivi ndivyo sheria inavyotaka kwa hivyo hii hadithi katika faida muhimu ni nini ni kwamba mwanamke akiwa mwema ushafaulu kwa hivyo hii pia ni himizo kwa sisi mababa au wanaume. Pindi unapotaka kwenda kuoa utefute zauja saliha. Usiwachegulie watoto wako mama mbaya. Itakuwa umewadhulumu wale watoto wako. Ukienda kubeba tu mama yoyote awe mama watoto wako, hiyo ni makosa ya kwanza ushawakosea watoto wako. Umewadhulumu watoto kwa sababu gani? Hukuwachegulia mama mzuri, saliha na hadithi imekwambia utefute mke kama huyo kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asema fadhfar bi dhati ddin taribati yadaki mtume akwambia tafuta mwanamke mwema mwenye dini wewe unakwenda kumtukulia watoto wako mama amemokota barabarani amemokota maskani unakwenda kumwangata ndio kumuoa kisha kuzalia watoto alafu utarajia nini alafu atakale watoto wako wewe eh, eh, mama mashaallah na wewe mamake unakwenda kumtukuko kifa hadha na mama ndio walezi kina mama la shaka wewe tayari ushawadhulumu watoto wako kwanza kwa kwenda kumtafuta mama mbaya kwao wazi tatosheka kwa leo na hiyo hadithi moja insha Allah taala naktafi bihadha القدر